أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Srca vladara su moji ljudi, kaže Allah. Srca Kad se vi promijenite, onda će se vladar mijeniti, ja će Bog promijeniti. Ali ako mi smo loši, ako sam ja negdje kao hođa navikao svoj džema da ispravno klanjam, evo primjer, ali ja kao hođa. Klanjam teraviju 50 minuta, ne mene recimo sve za da sam jačan. I dođe neko se mene za 30 Znači, to nas je. Ne mereš mi varat ti opet za okrat. Ja znam kako se jer sam sad razumio. Ima neko koji je ovdje vrlo i nauči nas se kako se ori. To je ono ne prije do nas. I zato, kakav je kajmak, ne ne, kako je mliko, kako će biti kajmak. je li od nas je mliko, šta bi hoćete da sad bude dobar kajmak, a ne velja mliko. Slabo mliko, kažem, ne, ne, ne, ne, ne, loš ne, iz nas su naši i biznismeni, i političari, i prijedvodnici, sve iz nas. Nisu s desa nisu s namjeseca. Pa se kad nije promijenimo čovjeku, neće se ostalo. Eto, to hiđa i to hiđa nije. I šta je došlo ne sada prijeli kraju na njim, šta je uradio? Učinio je muslimane braća, vjernike braća, ko? Vjete, ne po krvi. I na sudnjem danu će biti prozivka, ne po krvi. Allah će ste se mene molili, Božu mu glavu. Braća po vjeri će se prozivati, a ne po krvi. I onda ti je bolje da imaš brata po vjeri nego po krvi ako Ništa ti neće znači što imaš brata po krvi na svim I tada su muslimani dokazali muhađe Sarije do sudnjih dana postane neprevaziđeni da su pravi kada jedan ne oduzima došao normalno da je razvenča pa da, da je uloženo. Vidite, poti im sadi kako bratu sve daje. Bratu po vjeri, ne po krvi. Ovo vjera će ne mene brat, brat ne dao, po krvi. Nemate većeg neprijatelja nego brata po krvi ako se Boga ne boji. Brat će se na sudu po krvi. Ne govori zbog zemlje. Zar tako? Što ne ono dobro poslu? Ja vam kažem, vjera je Allah najdraža. Neka krvi poštiti ovdje, a na svemi dane i šta je rekao ovaj? Nije bio popašan iz Medine, pa je rekao, iz što je došao, pa jesi dobar Čija je ovo zemlja? A kud ideš? Mi smo svi došli i idemo dalje. Ovo je tranzit. prolaz za dalje. I to mi vidimo. Zato Aleksandar Makedonski rekao kad umrijemo, veliki vaš kožak, veliki vlada, hoće nam je doktori na tabutu nosi. Otvoreni ruku i poslatu da me nosi. Da vide da ne ne nosim, da ništa rukama ne nas ovdje i oni što su vođeni. Ali treba to da nam poruči da smo mi svi na pala i muhađeru i larabi. I on reče ja sam muhađer svom gospodaru. Svi smo mi muhađeri. Pa i naš poslanik Resul Sam otišao iz Mekke i ukupo je u Medini. Mogu je se vratiti Mekku? kada je oslobodio Meku iz Medine. Nije ošlo, nije rekao sad će biti ovdje. Ovo je moje rodno mjesto, sad će ovdje da živi. Ne, vratimo se da bude sad mala Ansarija, jer su ga prihvatili kad me najteže. Zato ne Mešćidu Nabavi, poslanikova džamija, dobila je Medina novi naziv od jeseva, Medina mravara, svijetla Medina, Medina je zasnala kad je Resul Islam došao. I mi volimo Medinu zbog Mohameda Islama, jer tu leži to svjetlo. a Meka je Mukareba, pa što nisam večeras rekao, sutra na imanu sa ženom i djecom plati nešto učini da budete u televiziju Igman, da me slušate i na to još ponovite u večeras smo slušali i na kraju moj kamerman, moj menadžer, moj sin, moj driver, sve na posle jacije tamo na da ispod Abdesani, skroz tamo napojno na parkingu, možete kupiti na komplet ako hoćete bez poštarini, ako ne imate 50 maraka Ono što sam ja eksperimentisao, ova knjiga nosi naslov Božije granice, SMS poruke Božije i ne uče Svi imamo problema. Znate šta što radite? Vam nađete tamo ajte, na platiniću piši. Uzmite lavor vode, naspite morske soli, jer čini se je morske soli. Stavite noge u lavu. držite, nemojte ga sastavljati i učite. Pa ti vajte si ona da nam dana svih dana dajete za lijek ili za ulog. Išli ga, držite knjigu, u i uči, pa da vidite neki promjeni. A neće vam voda mozga, znači samo mora išći ja zanimiti, trebamo izvući. I još kakve obramije ako budete u sebi imali, ja sam se eksperimentisao, imam ja problema. I ako imate porodičnih problema, ovo bi je probučio. Da učite ajte za porodične probleme, sa ženom i sa djecom, ili za na ili za dugove. Mnogi su krediti u dugoma, ušte iz ove apoteke. One su po 20 maraka, ali ovako kad ja i dajem, mogu i po 10. Znači, jedna 10, druga 10. A one i ostale knjige morate dobiti 3 za 20. Vidiš šta sam vam govorio, u Iđersku izgledu. 3 knjige za 20. CD-ove po 5 maraka, 10 sati na jednom imate. Tu imate more znanja. Pa to posle je tamo na izlaz ne u džami, nego na parkingu, moj sin će vas ponuditi. Arab bi rekao, blahoslovena, veličetna, a je li ova naša muslimanska godina, da nam Allah dadne